السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى كتكتنشتنا siku hii ya Jumatatu baada ya likizo fupi <clears throat> na tukaweza kukutana tena walillahi alhamd kuendelea na hizi durus zetu hii ni fadla na ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni wajibu wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii kwa sababu neema ya uhai na neema ya siha na afya ni katika neema kubwa ambazo kwamba mwanadamu hafai kuzisahau kumkumbuka nazo Mola wake Subhanahu wa Ta'ala wengi wangetamani kufika mahali kama hapa kusoma lakini kuna viziwizi vimewaziwilia imma maradhi hawezi kuhudhuria hapa kwa maradhi watamani au wengine wako nchi zingine mbali wako nchi za mbali wanafuatilia kupitia masimu lakini wangetamani kufika hapa lakini sisi Allah subhanahu wa ta'ala akatutunuku na akatupa neema kama hii la shaka ni fadhila kubwa na ni neema kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala inapaswa tumshukuru nayo ثانيا kwenye kitabu chetu hiki cha Umdatul Mar'a tumesoma iddata hadith leo insha Allah taala ni hadithi ya 25 لو ني حديث عشرين نتانو إيه، عنوان يا حديث يا سيما المؤلف وفقه الله الطهارة من أكثر المسائل المرتبطة بحياتك طهارة نكتيك يا لمسائل mengi ambayo kwamba yamefungamana na maisha ya mwanamke jambo la tahara kwa mwanamke ni jambo ambalo haliepukani na maisha yake mwanamke anahitajia ahkam za tahara kadhaa ndio maisha yake yawe mazuri yeye na mumewe na awe mzuri baina yake na baina Mola wake kwa sababu baina yake muamala wa mwanamke na Mola wake kunataka tahara na muamala wa mwanamke na mume wake kunataka tahara kwa hivyo hakuna vile mwanamke atakimbia tahara haikimbiliki wala haiepukiki kwa hivyo haya ni katika masail muhimu sana mwanamke aifahamu baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala hakubali swala ya, ya ambaye kwamba ni muhdith ana hadath na mwanamke ufikwa na hadath kubwa au ndogo idha itahitajia ajitahirishe ndio aweze kumwabudu Mola wake na aweze kumsujudia Mola wake ikiwa hatojua tahara ina maana hatojua ibada na ina maana hatoamiliana na Mola wake vizuri na vile vile kwa mumewe mwanamke la budda ajue ahkamu tahara wakati gani yuko msafi wakati gani yuko na hadath bado asiende tu akatangamana na mumewe kaamiliana na mumewe katika hali yoyote bila kuchunga ahkamu za tahara atateleza na atakosea kisha sema fala yasihhu an tajhalaha si sawa sio sawa kwa mwanamke kuwa ni mjinga na hizi ahkam za tahara ni makosa yani wewe ukibakia mjinga na mambo ya tahara basi ujue unapata madhambi utapata makosa kwa sababu tahara ndio imezunguka maisha yako yote na ahkam za tahara ndio imezunguka maisha ya mwanamke yote lakini haya yataka kuyapokea <clears throat> kwa kuyafahamu sio kusikiliza alafu tukayaacha hapa hapa umuhimu wa tahara na umuhimu mkubwa sana kubwa sana wangapi katika wanawake alan kuna masaili ya tahara ya nafsi yake kadhaa na hayajui hayajui yamchanganya hayajui na pengine hata hajishughulishi kuyasoma mimi sisemi kuuliza swali kuuliza swali mtu akikwama atauliza طيب kabla hauna swali nani anayesoma ahkamu tahara mtu atangoja fikwe na tatizo ndio uulize wa hadha ghalat wa khata yatakana yaumian wewe unapitia haya masaili unasoma haya masaili usikae mpaka tukishakukwama sasa ndio utafuta mwenye kuuliza ndio utauliza lakini kabla ya kuuliza unayo ilmu fulani ya haya masaili la budda min hadha kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba mwanamke haifai kukosa kuyajua kwa sababu imefungamana na ibada yake imefungamana na ibada yake thumma baada dhalika kitatizika tauliza mafishkal aulize lakini huko anauliza akiwa hajui na huko anaendelea kusoma sio kujiachilia ثم ذكر حديث أسماء رضي الله عنها أسمع عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أسماء أسماء جاءت امرأة امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ألكوجة منمك موجة ألكوجة منمك موجة كمتومي عليه الصلاة والسلام فقالت أكسيما أمسيما جاءت امرأة حتى حتاكي كجتاجة كمانيه من باب الحياة والأدب wa illa huwa alokuja ni yeye mwenyewe asma ndio alokuja lakini amesema jaat imraatun si lazima mseme mimi na hii ni adabu nzuri katika adabu ya kuuliza swala na wengine huwa hawanayo adabu hiyo kwamba mtu litokea tukio yeye na mwingine atakwambia atakwambia mimi nauliza ikiwa mimi nimefanya la sema ikiwa mtu ikiwa mtu amefanya kadha kadha kadha hukumu yake ni mada gul mimi yani si lazima mimi nijue kwamba wewe muulizaji ndio muhusika hilo swala maelzam si lazima hususan masaili yakiwa kama haya masaili ya haya sema ikiwa mwanamke amfanya kadha kadha madha kul mimi leisa min al-adab tazama hapa hu sahaba ni yeye lakini hakusema yeye ndo amefikwa na damu amesema mwanamke amekuja min bab al-hishma was-satr wal-iffa wal-adab na huku ndo kuzungumza vizuri sio mwanamke kujiropokea takalo yeye kijisikia kunena takalo atakonena la mambari zungumza mambo bil adab wal hikma alikuja mwanamke kwa mtume sallam faqala akasema araaita waonaje ihdana tahidhu mmoja wetu hufikwa na haidh yani utokwa na damu ya haidh fi thawb ikaingia katika nguo namwambia ihdana tahidhu fi thawb mmoja wetu anatokwa na haidhi mpaka ikaingia kwenye nguo kaifa tasna ataifanya nini ile nguo ataifanya nini ile nguo saingine damu ya haidhi huwa nyingi ikatiririka ikaingia kwenye mwili au ikagusa nguo ya mwanamke sasa ikiwa imeingia kwenye nguo asma uliza tuifanyeje ile nguo tutaitwahirisha vipi tutaitwahirisha vipi ile nguo ya ndo maana yake qala mtume alayhi salatu wasalam akamjibu akamwambia tahuttuhu utaikwangura tahutuhu utaikwangura thumma taqrusuhu kisha utaisugua bilma kwa maji tahutuhu utaikwangura kama kwa ukucha ama kwa kijiti thumma taqrusuhu kisha utaisugua bilma kwa maji watamdahuhu kisha utaiosha watusalli fi alafu utakwenda kusalia alafu utakwenda kusalia nayo hiyo ndio namna kutahirisha nguo ikiingia damu ya haid akhrajahu al-bukhari wa muslim hii hadithi amepokea Imam Bukhari na Muslim kwa hivyo huu taratibu ni utaratibu mzuri wa kusafisha damu ya haidhi ikiingia kwenye nguo kwa sababu damu ya haidhi ni najisi ndio maana au sahaba akauliza namna gani tutaiosha na mtume alayhi salatu na ilipokuwa ile damu ya haidhi kikauka huwa ufanya kama gaba au pande ya nyama vile huwa kama pande ndio maana itaganda kwenye nguo itaacha jirm itaeka jirm kwenye nguo ndio maana akaambia kwanza aikwangure ili aondoshe ile ainu najasa itoke kisha aisugue aondoshe athari yake tahutuhu ni kuondosha ainu najasa taqrusuhu ni kuondosha athari yake ambao ni rangi huenda kabakia kwenye ile damu kwenye ile nguo wa ghairi dhalik hatusalli <clears throat> fi kisha baada hapo kisha kufanya hivyo basi ataendelea kuswali hata kama athari yake kidogo itabakia haina neno inshallah tasamehewa رواه البخاري ومسلم بعض الكلمات معاني الكلمات معنى يا بعض يا فيليما قوله البسيمة تحيض في الثوب إحدانا تحيض في الثوب أي يصل دم الحيض إلى الثوب يعني nguo ikifikiwa na damu haidhi ikipakika damu ya haidhi قوله البسمة تحطه تحطه أي تحكه تحطه معناه كنين تحكه بإزالة عنه kuisugua kuikwangura e, kuikwangura biizalati ainihi biizalati ainihi kwa kuondosha dhati ya najisi kule kuikwangura ni kutoa ile damu kwenye nguo ndo maana yake kwa hivyo alhattu maana yake ni alhaku alhattu maana yake nini alhaq na hikma yake nini biizalati ain an qawluhu taqrusuhu thumma taqrusuhu kisha na utaona ametumia harfu ya thumma thumma maana yake ni at-tartib wa at-ta'qib yani kukipangililia kitu haifai kufanya qars kabla ya hat yani haifai kuisugua kabla ya kuikwangura ni lazima kwanza uikwangure ukimaliza kuikangura thumma katumia harufu ya ya thumma hizi hurufu zina maani na maana ya thumma maana yake haifai kwenda stage ya pili kama ujamaliza stage ya kwanza kwa hivyo haifai kuisugua kwa maji kabla haujaikwangura ukaitoa aini ya damu adhati ya damu kwa sababu ile dhati ya damu na aini ya damu ikibakia ukaanza kuitia maji utazidi itapakae utaifanya itapakae zaidi kwenye nguo pengine ipakike sehemu ambayo haijapakika ndio hikma sharia kwanza kwa kwanza ikwangure uitoe baada ya kuitoa itabakia tu rangi rangi athari yake ile athari ikibakia ndio uisugue kwa maji haitotapakaa lakini ukitokwa nguo namna hiyo na damu ukaenda kuivika kwenye maji ukaisugua khata takosea na ile damu itatapakaa zaidi kwenye nguo ipakike sehemu ambayo haijapakika ndo hikma yake ndo maana mtume akasema thumma hakusema wa hakusema wa thumma maana ya thumma ni kwamba haifai kwenda kuisugua kwa maji mpaka kwanza uifanye haki uikangure uitoe ndo akasema thumma takrusuhu bilma alqars maana takrusuhu ay tadlukuhu tudlikuhu eh, au tadlukuhu kuisugua tadluku mawdhi' ad-dam ni kuisugua ile sehemu ya damu bi atrafi asabiha kwa nta ya vidole vyake kuisugua ile nguo kwa ncha ya vidole yani kama kuifua kama kuifua hiyo ndo maana taqrusuhu ay tadlukuhu au tadluku mawdhi'a ad-dam ni kuisugua ile sehemu ya damu قوله تنضحه تنضحه وتنضحه بالماء kisha baada kuifua au kuisugua uioshe kabisa sasa tandahuhu maana yake nini taghsiluhu uioshe sasa kwa maji mengi an-nadh ni kuiwekea maji kidogo kidogo eh al-qars ni kuisugua na maji kidogo kidogo baada ya kumaliza kuisugua kidogo kidogo alafu tamdhahu utaiosha ile sehemu yote ya damu uioshe kikamilifu kwa hivyo tamdhahu yani taghsiluhu uioshe vizuri sasa uisafishe thumma baada dhalika utakwenda kusalia nayo yaruhusiwa mwanamke asalie nayo kwa sababu zamani walikuwa hawana nguo mbili na tatu ni hiyo hiyo nguo moja kama alivyosema Aisha radhiallahu hiyo hiyo nguo moja tupata hedhi nayo kimalizika tuifua alafu tuivaa hiyo hiyo walikuwa wana maskana wa fakr hawana manguo mengi kama sisi lidhalika ndo suala kama hizi zikaulizwa saa hii pengine mtu ikiingia damu nguo ataweza kuitupa hajali limadha na fi maujud lakini zamani alikuwa mpaka waulize kwa sababu hakuna nyingine ndo hiyo hiyo aifue aianike aingoje ikauke isalie hakadha kana hayatuhum radiyallahu anhum wa ardahum na wameishi wamezaa wamelea wamefanya ya kufanya wala hakukuwa na maajabu yote kama sasa sasa kila kitu kiwezekana kila kitu mwambie ah hii haiwezekani bwana na ukimwambia kitambo imewezekana sababu ile mambo ya kitambo mambo ya zamani sasa haiwezekani Allahu almusta'an في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد أي حديث من باب فوائد الفائدة الأولى الفائدة الأولى سكليزا vizuri الحديث دليل الحديث دليل على أن الأصل في إزالة النجاسات الماء الماء حديثي ni dalili hii hadithi ni dalili yaonesha kwamba ala anna al-asla kwamba asli fi izalati najasat katika kusafisha najisi kitu cha asli kinachotumika kwenye kusafisha najsi alma ni maji ni maji hadha al-asl ukiambiwa nguo ina najisi nenda kaioshe sharia ya kusudia kuiosha kwa maji si kwa kitu kingine na hii ni masala khilafia baina ulama iko je yajuzu najisi kuondoshwa kwa kitu chengine maji maji ambacho hata kama si maji au la khilafu khilaf baina ulama kauli ziko mbili jumhur ya ulama wanasema haifai kuosha najisi kwa kitu chengine chochote isipokuwa maji maji ya mvua maji ya bahari maji ya almuhim ni maji ama kuiosha najisi kwa vitu vingine ambavyo kwamba vya maji maji lakini sio maji jumhur wanakataa wanaona hiyo nguo haitahiriki wala haifai kwa sababu mtume swalla salam kwenye hadithi zote kutaja kuosha kitaja maji kama hapa kwenye hadithi ya 80 thumma taqrusuhu bilma akaitaja kabisa maji kwa hivyo jumhuru ulama wanaona haifai kuisafisha nguo ya najisi mpaka kwa maji kwa hiyo ukitumia kemikali za sasa kutukua kemikali fulani ukaioshea itakuwa kwa jumhur hiyo nguo haijatahirika na bado وذهب أبو حنيفة أبو حنيفة مذهب yake yamekwenda ila jawazi tathhiri najasa bikulli ma'i' Abu Hanifa yasema rahimahullah yajuzu kuisafisha nguo kwa najsi ikiingia najsi kwa kitu chochote ambacho maji maji hata kama si maji yani hata kama kemikali hata kama ni chochote eh cha maji maji yajuzu kutumia au maji ya madafu au uji bora uwe mwepesi almuhim chochote maji maji yaweza kusafisha najisi yajuzu kutumia na hii ndio kauli ya alhanafia kwa hivyo haya ni masala khilafia lakini الظاهر والله أعلم الظاهر والله أعلم ni kwamba yajuz ni kauli hanafia kauli Abu Hanifa aqrab kwa sababu nini kwa sababu lengo la ku, la kusafisha nguo ni najisi iondoke sio na kile kinachoondosha najisi pia la ni najisi iondoke ikiondoka kwa maji ikiondoka kwa kemikali ikiondoka kwa chochote almuhim ni ile najisi itoke pale kwenye nguo wazi au ikipigwa na jua mpaka jua ikanyonya ile nguo ikaondosha pia almuhim imeondoka lidhalika inda abi hanifa nguo ikipigwa na jua ya najis alafu ile jua ikanyonya ile najis ikaondoka haikuna athari yake inda abi hanifa yajuzu ile nguo kusalia wala si lazima kuoshwa kwa sababu athari ya najis siondoka lakini jumhur wasema la la budda ioshwe kwa maji sio ikaushwe kwa jua ala kulli hal الصحيح والله أعلم والراجح والله أعلم من قول أبي حنيفة لأن العبرة makusudio ni najisi iondoke iondoke kwa maji iondoke kwa kukwangurwa iondoke kwa kitu chengine ambacho si maji lakini itaondosha almuhim ni ile najisi iondoke wa hadha alqaul aqrab wallahu a'lam kwa hivyo alasl ni izalatu najasa sio bilma alasl asl ni izalatu najasa lakini sio bilma kwa chochote lakini ukitumia maji tutakwambia ni bora bila shaka bila shaka kutumia maji ni bora kuliko kutumia chengine chochote <clears throat> lakini mtu lao ametumia acid au chemical nyingine tutamwambia sawa almuhim najisi iondoke almuhim ile najisi iondoke na athari yake hii ni faida ya kwanza ya alhadith faida thania faida ya pili وفيه دليل على نجاسة دم الحيض حديث ni dalili ya kuonesha unajisi wa damu ya hedhi damu yoyote ni najisi lakini ya hedhi ashad zaidi kwa nini kwa sababu yatoka kwenye asabilaini yatoka kwenye aura mbili yatoka kwenye uchi mbili kwenye uchi kwa hivyo kisharia hapa kwenye mkono ukikatika ukatoka damu nyingi damu ni najisi lakini mtu akiwa na ugonjwa wa bawasir madha katoka damu kwenye dubur au akatoka damu kwenye njia yake ya mbele hii damu ashadd najasa kwa sababu imetoka kwenye aurat <clears throat> ama ikitoka juu huku kwenye mkono kwenye mguu kwenye uso ikiwa ni kidogo husameheka lakini ikiwa ni nyingi ni najisi mpaka yosho <clears throat> wafihi kwa hivyo hadithi dalili ya kuonesha damu alhayd ni najisi bila shaka kwa sababu mtume ameamrisha iosho tena kabla ya kuosha kwanza ikwangurwe alafu isuguliwe na maji alafu ndio iosho kabisa eh hilo utaratibu aliotumia kwenye hadithi ni dalili ya kuonesha ni najisi nzito si najisi nyepesi ثالثا faida ya tatu ya hadithi ni kwamba وفيه أن دم الحيض إذا أصاب ثوبا damu ya hedhi ikiingia kwenye nguo wajaba ghasluhu ni wajib yosho ni wajib isafishwe bila shaka kwa sababu najisi kwa sababu ni najisi na tumeamrishwa tuepuke jasa sisi lianaha rijs kwa hivyo damu ya haidhi ikiingia kwenye nguo hukumu yake nini hukumu yake ni yosho na hii ni ni rahma kwa huu umma hii ni rahma kwa huu ummatu Muhammad kwa sababu zamani umma zilizotangulia nguo ikiingia najisi ni lazima ile sehemu ikatwe alafu tie kiraka kana ni hivyo hiyo ndio ilikuwa hukumu nguo yako ikiingia najisi hapa kwenye kanzu wala nini lazima ukate pasue ile nguo yote utupe utie kiraka lakini umma wa mtume alayhi wasalam Allah akakhafifisha akakwambia tu uoshe si upasue nguo wa hadha min rahmatillah wa hu umma wa illa zamani ilikuwa lazima ile nguo ikatwe ile sehemu najisi ikatwe itolewe kwa hivyo hadith dalilu ala anna dam alhayd idha asaba thawban wajaba ghasluhu thumma yajuzu salatu fi kisha afa mwanamke kwenda kusalia baada ya shaisafisha vizuri aina neno kusalia akitaka aina neno ikikafiria akitaka hata kama itabakia kwa mbali kwa mbali athari athari ya damu haidhuru insha Allah taala kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam alimwambia kwenye lafzi nyingine mhabiba wala yadhurruki atharaki baada dhalik baada kuikwangura na kuisafisha kidogo na maji alafu na kuiosha na bado ikabakia athari mtume akamwambia wala yadhurruki haitokudhuru athari ikibakia baada hapo kwa hivyo baada kutumia utaratibu huu wa hadithi na ikawa bado kuna athari kwa mbali basi insha Allah haidhuru biidhnillah taala na hiyo imesameheki rabian faida ya nne وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد hadithi dalili ya kuonesha anna izalata najasa kwamba kuondosha najisi la يشترط فيه fiha العدد adad haikushartizwa kuosha mara fulani idadi fulani haukuambiwa uoshe mathala mara mbili wala mara tatu wala mara moja wala mara nne sharia haikuweka idadi ya kuosha bal yakfi al-inqa sharia imeweka nini ile athari iondoke utatumia majosho manne majosho matano majosho kumi almuhim ile athari najisi iondoke najisi iliyowekewa idadi ni najisi moja peke yake ya mbwa peke yake tumeambiwa mbwa akiramba mahali basi ioshe mara saba na mwisho kwa mtanga hii ni masala ya mbwa ama najisi nyingine yoyote huoshwa mara moja mbili tatu nne tano hakala mpaka athari yake iondoke kwa hivyo kipimo ni athari ya ile najisi itoki hata ukaosha mara kumi almuhimu ni ile athari iondoke hiyo ndio muhimu kwa hivyo آه، فيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفي الإنقاء يتوشتك صفشك إلنغو ذلك أمتون صلى الله عليه وسلم حكم ومبيا تقرصه بالماء ثلاثا ولا أربعا ولا سبعا حكم ومبيا المبيا تقرصه بالماء بس kwa ina maana utumie maji kipimo unachohitajia kuondoshia najisi hadha hu khamisan katika fawaid za hadith wafihi annahu la yushtaratu asru ath-thawbi بعد الغسل وفيه faida hadithi nyingine ni kwamba annahu kwamba la yushtaratu asru thawbi si sharti si lazima kuikamua nguo baada al-ghasl baada ya kuiosha nguo kiingia najisi ukaenda ukaiosha si lazima uikamue yatosha tu kuimiminia maji خلاص kafi wewe isugue uikwangure uisugue kama kuifua baada ya hapo si lazima uikamue tele maji yote yatoke la si lazima kwa sababu hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia asma hivyo hakumwambia alimwambia thumma taqrusu bilma wa tanzahuhu wa tusalli fi kisha kasali akumwambia ngoja kwanza aikamue iweke juani kwanza ikauke baada ya kukauka ndo taivao kwa swala akumwambia si lazima kuiweka juani wala si lazima kuikamua waweza kuivaa na maji maji yake na ukenda kasali na hii dalili ya kuonesha ile maji ya kuoshia najisi ya mwisho si najisi haya najisiki bora tu ile najisi ishaondoka <clears throat> lakini haina maana pia kwamba ni haramu kuikamua nguo baada ya kuiosha si haramu wewe mwenyewe umeona huwezi kuvaa nguo kikutia unyevu unyevu shore yako ikamue ikamue kiwataka hukukatazwa lakini si sharti tuzungumzia masala ya usharuti kwamba ni usharuti si sharti lakini mimi mwenyewe napenda baada ya kuifua nguo ni ikamue shore yako ikamue mafishkal mafishkal lakini tu usiseme lazima uikamue kwa sababu hii nguo ilikuwa na najisi nimeifua sasa lazima uikamue la si lazima kuikamua lakini kama mwenyewe wapenda haya fanya sadisan faida ambayo kwamba mwisho nitakomea hapo وفيه أن النجاسة وفيه أنه إذا غسل عين النجاسة حديث الدليل يكونيشا إذا غسل إكيوشوا ainun najasa dhati ya najisi ukienda ukaiosha wabaqiya launuha na ikabakia kwa mbali rangi yake lam yadhurruhu haitomdhuru inshallah madamu ni rangi sengine زمان zamani ilikuwa hawana jiki hawana majiki wala maacid ya kutoa paka rangi kwenye utaikwangura damu utaiosha lakini kwa mbali utaona athari hubakia kwa hivyo ile rangi kidogo ya damu ikibakia madamu ushaikwangura ushaisugua ushaiosha lam yadhurra au haitomdhuru haidhuru inshallah bora tu bi بشرط idha ghusila عين عين najasa kwa hiyo lazima uikwangure kwanza ile najisi uikangure ile aini yake ile gozi ile anguki ile damu ama ukaenda ukiivika kwenye maji bila kuikwangura ha, hapo utakuwa umekosea itakuwa bado una tatizo yako lakini umekwangura ile damu umetukua umesugua umeiosha kisha baada dhale ukiangalia waona kwa mbali kuna rangi rangi kidogo basi hapo e, idha baqiya launuha lam yadhurruhu haytumdhuru bal qad hasalat at-tahara tahara ishatimia tahara ishatimia kwa kuondoka aini ya najasa ama iondoke mpaka athari yake si lazima saa nyingine damu nyingine wani ngumu kutoka rangi iweza kuganda kwenye nguo kashindwa kuitoa kwa hivyo haina neno insha taala madamu E, aini yake imeondoka hapo ni ikibakia rangi ikibakia rangi kidogo itasemeheka lakini wa imbaqiya ta'muha umeisugua nguo na najisi umeisugua lakini imebakia ladha ile najisi ukionja ladha yake iko ta'muha tamu ya najisi iko test yake yani test yake iko basi fathaubu najis bado nguo itakuwa najisi endelea kuiosha yani umeisugua nguo umeisugua nguo umeisugua nguo kisha ukaona kana kwamba test ya ile najisi bado waisikia iko waihisi basi bado hiyo nguo ina maana haijasafishika endelea kuiosha ikibakia athari yake ya rangi ndio itasemeheka ama kawa tamu yake iko bado la budda uendelee kuiosha eh, mpaka ile tamu ipotee ya najisi au ile test yake eh, ile ladha yake ipotee hiyo pili tatu wa in baqiya raiha umesugua nguo imebakia harufu rangi hakuna tamu ya najisi haiko lakini kiinuka ile nguo wasikia harufu ya najisi iko bado iko sasa mal hukum hukumu yake nini wa in baqiya raiha baada ya kuiosha ukasikia ile nguo bado endelea kunuka najisi fafihi qawlan hapo kuna kauli mbili ulama wamekhtalifiana wengine wamesema mtahara wengine wamesema si tahara والذي يظهر والله أعلم والذي يظهر والله أعلم أنه طاهر أنه طاهر ما دام harufu ikipigwa na upepo kidogo baada ya muda itaondoka haitadumu inshallah kwa hivyo kitu kinachosemeheka ambacho hakisemeheki kwenye najisi nini ni tamu yake ladha yake au test yake ama harufu na rangi rangi yake kidogo kibakia kwenye nguo baada ya kuoshwa basi insha Allah taala usameheka yufa usameheka huenda najisi zingine rangi zake ni nzito sana kutoka ndio maana sharia ikakhafifisha ama masala ya ladha ladha yake la budda iondoke yote kwa sababu yaweza kuondoka kila ukiongeza maji naam hadha hu na si lazima nguo najisi iweze kuingia kwenye maji maana nguo uta, uta, uta, nguo utaonja vipi ladha yake hii azungumzia masala kama najisi imeingia kwenye ndoo ya maji au kitu cha maji sasa utaiongezea maji utaongezea maji utaongezea maji mpaka ile najisi ipotee kilo kitesti ile maji wasikia kama tamu ya najisi unaongezea maji wa hakadha ama ikibakia harufu kidogo umeiosha nguo mathala nguo umeingia najisi kaiosha kaiosha kaiosha kwa mbali bado wasikia tu harufu iko insha Allah haina neno madamu rangi imeondoka na tamu imeondoka harufu kidogo haina neno inshallah baada ya muda kwa upepo itaondoka au siku hizi kuna maharufu nzuri nyingi zaweza kutiwa na ikaondoka kwa hivyo hapo imehafifishwa kwa sababu mingi kupatia hii nguo au kitu kwamba hii kitu ondosha harufu yake ni ngumu kwa sababu harufu si kitu waweza kukishika kwa kiosha harufu ya kitu huwezi kuiona hata kuiona huiona waihisi kwa pua si kitu waweza kuishika kwa mkono kaisugua kaitoa ndio maana sheria ikahafifisha masala ya harufu na masala ya rangi kwa ama masala ya tamu tamu waweza kuiondosha ukitaka kwa kuongeza maji na ndio maana sharia ikakhafifisha hayo na so hizo na baadhi ya fawaid kwenye hadithi hiyo ya 25 ama hadithi 26 asema la tatadhayaqi min alhayd usihuzunike wala usiudhike na hedhi damu ya hedhi sikuudhi ukaona ah sasa damu hii nitia dhiki mimi kila mara kila mara haya mambo ya dhiki ah usifikirie hivyo fahuwa amrun katabahu Allahu ala nisa hedhi ni jambo Allah amewaandikia wanawake wote itawasibu fa'rifi kaifa tastathmirina wewe tujua namna gani utaamiliana nayo namna gani utaamiliana nayo hiyo ndio muhimu ujue ama kutaka kufanya mpango kwenda kuiziwia isitoke kwamba kutia dhiki au ya kuudhi au ghairi dhalik Allahumma illa kwa kuna haja au dharura fulani au sababu fulani yewe watakuiziwia haidhi isitoke mumkin lakini hakuna sababu yoyote al-asl ni aiwache tu itoke kama kawaida yake alivyoiumba Allah subhanahu wa ta'ala عن عائشة رضي الله عنها قالت نبوكيو عائشة رضي الله عنها سيما خرجنا تلتوك سفريني نهي لكم كوني حجة الوداع حجة يمتومي الحج لا نرى إلا الحج هتنوي هتنوي إلا تمنوي حج يعني كنت كحج نمتومي فلما كنا بسرف sema Aisha tulipofika sehemu inaitwa Sarif Sarif ni sehemu kama maili kumi mpaka maka nje ya maka kidogo kama kwa maili kumi sasa wao washahirimia haji eh na mtume alayhi salatu wasallam akahirimia lakini Aisha alikuwa amehirimia umra umra kwa sababu afanya tamattu sasa tamattu kwanza ni utahirimia umra kisha kumaliza umra na utahirimia haji sasa wake za mtumi wote walikuwa wamehirimia tamattu wamenuia umra na Aisha naye akanuia umra kwanza kisha haji atahirimia baada kwa sababu alikuwa mutamatti lakini tatizo ni kwamba alipofika Sarif asema hidhtu nikashikwa na haidh ikamtoka haidh فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي عائشه asema mtume صلى الله عليه وسلم akaja kwangu akanikuta nalia inabidi alie sasa kwa sababu gani wenzake wote hawakutoka na hedhi mtoka yetu na walikuwa wamekuja wao wakiza mtume wengine sasa kaona vibaya sana kabidi alie kwa sababu ajua ile hedhi itamfunga asifanye umra itamfunga asifanye umra kwa sababu haruhusi kutufu sasa ni niangojee mpaka tahiriki anuye haji alafu badili kwa yeye ni mutamatti awe qarin afanye qiran achukue aamalul umra azitie kwenye haji afanye sa'i moja atafanya tawaf moja atakuwa qarin kama mtume na wake za mtume wengine wote watakuwa mutamatti watapata umra kando na haji kando kwa nini mimi nimekosa umra mbona wake zangu wake wenzangu wote wamepata umra moja na haji moja eh ndio hilo likamliza itakuwaje mimi eh nikose umra nipate haji peke yake ni qiran na wenzangu wampata umra kando na haji kando na ndio maana mwisho baada ya kumaliza mtume akamwambia Abdurrahman mtukue nenda pale Tan'im Aisha naye ahrimi umra kama wenzake maana mtume amwambia yatosha wewe umehirimia Qiran ile amali zako za haji ni za umra kabisa ukitufu tawafu haji na ya umra kabisa yatosha akasema la madamu wendani wangu wote wamefanya umra kivyao na haji kivyao na mimi sharti ni kama wao mtume sasa akaangalia msichana mdogo maskini jari ya saghira kisichana kidogo hakutaka kumuudhi akamwambia ndugu yake Abdurrahman nene mpeleke Tan'im naye ahirimie umra awe kama wendani wake na tabia wanawake maarufu naam sasa ndo maana akaangusha kilio alia si kwamba yualia kwa sababu amepata haidhi a yualia ajua amekosa umra ashakosa umra na wendani wake wote wamepata umra kwa nini nikose na wendani wangu wamepata hadha hiyo ndo sababu qala Mtume صلى الله عليه akamwambia malaki anufisti mbona walia ushapata hedhi maana alikuwa shamjua huyo huishikilio hiki ashaelewa mtume amwambia anufisti ushatokwa na hedhi qultu na'am Aisha sema na'am kweli nimetoka na hedhi qala Mtume صلى الله عليه akamwambia inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam hiyo damu ya hedhi au mwanamke kutoka hedhi <clears throat> ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandikia watoto wa Adam wa kike wote binadamu wanawake watafikwa na na haidhi kwa hivyo haina haja ulia na jambo la kawaida litakusibu faqdhi ma yaqdhi alhaj fanya au tekeleza yale anayotekeleza haj ghaira alla tatufi bilbait isipokuwa tawafu situfu usitufu na umra kama haina tawafu wasi umra hiyo خلاص na maana umra hakuna kwa sababu tawafu ni arkan rukun katika arkan alhajj walumra tawaf قالت مشو حديثه كسمي حديث نيفا ميكاتا حديث جابر وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر alafu asema Aisha mtume sallam aliwafanyia udhiya wake zake kwa ngombe tumia ngombe almuhim <clears throat> hii hadithi yaonesha kwamba haidhi si jambo la mwanamke kulilia kubughudhika akawahulia <clears throat> haidhi si jambo kama mwanamke limlize aone kama amemtia dhiki au kama amemharibia barnamiji zake au imemuudhi la hiyo si mzuri wala haifai si sawa ni aridhike na ni qadarullah ni kadari ya Allah iwasibu wanawake itawasibu kwa hivyo haina haja mwanamke kubughudhika na kukasirika na kuitusi haidhi na kuitukana na ghairi dhalik hiyo si mambo mazuri yafaa afanye hadha huwa hadha alhadith fawaid فوائد اي na fawaid alula faida ya kwanza faida ya kwanza ni kwamba alhadithu dalilun ala anna bad alhayd كانت من أول ما كتب الله على بنات آدم الحديث دليل إيه حديث يعني دليل على أن بدء الحيض قام بكوانزك وحيض كانت في أول ما كتب الله على بنات آدم إلي كوتوكنا موانزو الله شواندكيا ونواكي وبني آدم سي سيجامبو اللزوكا وجو ها ني نيجامبو توكا أوالي توكا موانزو kutoka Hawa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ashaandika na ashakadiria wanawake wa binadamu wafikwe na haidhi wafikwe na haidhi kwa hivyo Hawa na binti zake wote ila leo wote watashikwa na alhaidhi ثانيا فائده pili ni kwamba وفيه الرد حديث ni رد ya kuwajibu hadithi ni raddi au ni jibu la kuwajibu man qala baadhi ya ulama walisema anna alhaidha awwal ma bada fi banati bani israil kuna baadhi ya ulama hii ndio wanaona ni rai yao kwamba haidhi ilianzia kwa wanawake wa banu israil ndio ilianzia haidhi kwa hivyo kabla ya hapo walikuwa wanawake hawana haidhi na sababu gani wanawake wa banu israil walishikwa na haidhi kwa sababu kuna makosa fulani walikatazwa wakaenda wakafanya sasa Allah kuatia adabu akawateremshia haidhi akawateremshia hayo walikuwa wakija msikitini wakifanya matatizo msikitini Allah akawateremshia haid ili usiweze tena kuja msikitini adhaho hii ndio wanamsema na kuna athari Abdullah bin Mas'ud imepokewa kuhusu hili jambo lakini si sawa si sawa as-sahih ni kwamba jambo hili halikuanza kwa bwana wake wa Bani Israili imeanza kutoka Hawa mama yao ndio aloanza tabia ya hedhi ila leo bidalil bidalil kuonesha kwamba haidhi haikuanza kwa banu Israel ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipombashiria Ibrahim Ishaq alisema wa mraatuhu qa'imatan fadhahikat fabasharnaha bi Ishaq fadhahikat kuna baadhi ya mufassirin mufasiri ni kwamba ni haidh fadhahikat yani hadat alpopata haidh ndo akamzaa Ishaq patikana mimba kazaliwa Ishaq sababu walikuwa wazee wote Ibrahim na mkewe alayhi salam sasa Allah sema wamraatuhu qa'imatan fadhahikat yani hadhat akafikwa na haid fabasharnaha tukambashiria Isa yani baada ya haid akapata mimba Ishaq sasa ikiwa hii Allah azungumza kuhusu mke wa Ibrahim na Israel ni nani Israel ni Yaqub na Yaqub ni katika wajukuu wa Ibrahim alayhisalam idhan Ibrahim alimtangulia Yaqub kwa sababu Yaqub ni mjukuu wake na Israil ni Yaqub alayhi salam idhan banu Israil wanasibisha kwa Yaqub alayhi idhan yaonesha haidha ilikuwa kabla ya banu Israil yaonesha haidha ilikuwa kabla ya banu Israil kwa hivyo si kauli ya sawa kusema kwamba wanawake walifanya makosa banu Israil ndio wakashikwa na haidh la hiyo si sawa sahih ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam asema hii ni amrun katabahu Allah Allah aliwaandikia banati Adam wanawake wa Adam kwa hivyo ina maana ni jambo Allah toka na mwanzo ashalipanga thalithan faida ya tatu faida ya tatu ya hadithi وفيه إثبات الكتاب لله حديث يثبتيش kwamba Allah yuandika Allah subhanahu wa ta'ala yuandika wa annaha min as-sifat al-fi'liyya na kuandika ni za sifa zake za kivitendo kwa hivyo Mola wetu subhana wa Ta'ala yuandika yuandika na kuandika ni sifa yake katika sifa ya vitendo vyake kwa hivyo ni katika vitendo vya Allah kuandika kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam inna hadha amrun katabahu Allah aliandika Allah kwa hivyo dalili ya wazi kuonesha Allah yuandika wajaa fil hadith Mtume sallallahu alayhi wasallam anna Allah kataba at-taurata biyadihi kisha akampa Musa Taurat Allah aliandika kwa mkono wake alafu akampa Musa alayhi salam wa hakadha kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yuandika na ni sifa yake ya kuandika subhanahu bila shaka haandiki kama ninavyoandika mimi na wewe hiyo lazima tufahamiane hapa usifikiri kuandika kwa Allah kama mimi na wewe tunavyoandika entabe sifa ya Allah ni khasa yake wala hatujui waandika vipi hatujui lakini mimi nikitaka kuandika mimi najua nitachukua kalamu nitachukua penseli nitaichonga nitachukua kitabu taandika hii ni kuandikwa kwa binadamu ama kuandika kwa Allah hatujui yuandika vipi wala si lazima tujue la lazima kujua ni kwamba yeye yuandika hilo ni lazima ujue ama kwamba yuandika vipi hiyo si kazi yako sababu yeye mwenyewe hakukwambia hakukwambia yuandika vipi hadha hu khamisan au rabi'an katika faida hadith wa fihi tasmiyatul haidhi nifasan wa fihi tasmiyatul haidhi nifasan hadithi dalili ya kuonesha kwamba yajuz kuiita haidh nifas yajuz kuiita haidh nifas Mtume alayhi salatu wasalam alipomwona Aisha analia akamwambia malaki anufisti yani hifdhi anufisti yani una haidhi kwa hivyo nifas huitwa haidh saa nyingine eh haidh haidh saa nyingine inaitwa nifas haidh inaitwa nifas naam kwa sababu pia hukumu zake mmoja hukumu za haidh na hukumu za nifas pia sawa sawa khamisan katika faida ya hadithi وفيه أن الحائض إذا أحرمت من يحيذي أكحرمية عمرة إذا أحرمت بالعمرة ونمك أمتوك هاف يوائند عمرة بربراني كفت حيض أكفت حيض أتفنينين ثم جاءها الحيض يكفيك ونحيض بقي أتبكي كون إحرامياك حتى جاء الحج فككما حج مفيك يتكوجا fa innaha tulabbi yani msimu hajj ameondoka enda tamattu asafiri mwanamke yeye waenda kufanya tamattu yuaenda maka afanye umra alafu abakie maka mpaka tarehe nane ahirimie haji na mina sasa kile kipindi kabla ya kufanya umra akapata haidh tutamwambia wewe fanya fanya sa'i maana umra ni tawafu na sa'i na taksir tutamwambia mwanamke huyu haya wewe hirimia nenda kafanye sa'i saba usifanye tawafu nenda kafanye sa'i saba alafu kata nyele kata nyele alafu ngojea tawafu iwache ikija haji ahla wa sahla kama shatahirika tahirimia haji haji imekuja hajatahirika atafanya kama anavyofanya mahujaji atatoka ataenda mina atakaa mina siku tatu atakwenda muzdalifa atalala atakwenda arafat mpaka jioni atakwenda kurusha umu nahr atasubiri tawafu al ifada akisha kutahirika sasa atafanya tawafu ya haji na umra kabisa ile ile tawafu moja itakuwa ni yake ya haji na ya umra na ile sa'i akienda akifanya sa'i ashatanguliza haina haja sa'i haina haja afanye kwa sababu ashatanguliza haya akaenda kufanya tawafu atafanya tawafu haji na umra thumma yusalli rak'atayn khalf al-maqam thumma yuwaddi' tamaliza umra hivyo kwa hivyo badali ya kuwa yeye ni mutamatti atakuwa ni qarin sasa atageuka ihram yake atakuwa qiran lakini kama baada ya kuhirimia umra akapata tahara kabla haji bado basi tutamwambia oga kama kawaida nenda kailipe ile tawafu yako ya umra nenda kailipe alafu subiri haji haji ikija tahirimia haji hii hali ni kwamba ilimfikia Aisha ni kwamba alikuwa hakuna muda kutahirika ni alipotoka umra ni kwanza haji kabisa kwa hivyo na mwanamke yeyote alisafiri akafikiwa na hali kama ilomfikia Aisha basi asibabaiki anuia ihram yake kama kawaida alafu aende akafanya amali zote isipokuwa tawaf usitufu ghaira alla tatufi bilbait tawafu ni haramu mpaka mtu aiko tahir mwanamke akiwa haid hafai kutufu tawafu yajibu tahara lidhalika haifai kutufu ikiwa huna udhu haifai kutawafu mpaka uwe na udhu ama sa'i sa'i si lazima kwa nini sa'i mwanamke haid ameruhusiwa kufanya sa'i kwanza sa'i si lazima tahara si lazima tahara pili sa'i haiko ndani ya msikiti kutoka zamani mas'adi iko nje ya Masjid al-Haram hata kama saizi imetiwa ndani lakini sa'i haiko haina hukumu ya msikiti ndio maana kama mwanamke afanye sa'i lakini tawaf asifanye mpaka tahiriki na kama ni mtu hana haidh ni lazima tawadhe ni lazima atawadhe kufanya tawaf katika faida vile vile وفيه أن الحائض تقرأ القرآن حديث دليل كنشا فيها أن الحائض كما من يحيذي تقرأ القرآن أروسي وكسم القرآن أروسي وكسم القرآن كونيني وسلم تنسى صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت فانيا يا يفانيا حاج يوته يفاني اسبقوا الطواف تو usitofu usitofu kwa sababu na haid na haji yasoma Qur'ani na haji yajuzu kusoma Qur'ani ndio ulama akatukua dalili kwa hadithi umumi kuonesha kwamba madamu aliambiwa yafanye aliyofanya mahujaji yote yeye yafanye isipokuwa tawafu ni katika mambo yanayofanywa na mahujaji ni kusoma Qur'ani idhan yajuzu yeye kusoma Qur'ani akitaka lakini madamu ni haidh hafai kuushika kwa mkono la budda avae kitu ashike kwa kitambara au kwa gloves au ghairi dhal hafai kushika mubashara msahafu lazima ashike min wara'i ha'il nyuma ya kiziwizi hafai kushika msahafu mubashara kwa sababu mtume sallallahu asema la yamassu alqur'ana illa tahir paka yuko tahara kusoma kwa moyo asome akisoma akishika msahafu kwa kiziwizi sawa ama kushika msahafu mubashara kwa mkono hii haifai paka atahiriki وفيه فائده nyingine hadithi anna al-hajj yudhi yajuzu kwa haji kutunda udhiya al-asl anayekwenda haji anachinja hadi ana hadi yake yafaa chinje lakini akitaka kuchinja na udhiya yajuzu yajuzu kuchinja udhiya kitaka kama mtume aliwachinjia wake zake bakara na alikuwa shabeba hadi ashabeba hadi bila shaki kwa hivyo yajuzu kuwatindia kuchinja udhiya kwa yule ambaye ni haji vile vile hadithi inaonyesha yajuzu mwanamume kuwachinjia watu wa nyumba yake umhia kuwachinjia wake zake umhia kama mtume alivyowachinjia umhia mke wake wake zake na kwenye hukumu za umhia ng'ombe hutosheza watu saba subu kila mmoja subu moja yajuzu ng'ombe yajuzu udhiya watu saba <clears throat> kwa hivyo yajuzu kufanya udhiya kwa ng'ombe na ng'ombe huwatosheleza udhiya watu saba wakitaka kununua ng'ombe watashirikiana ama kunuia kunuia haina idadi si lazima watu saba waweza kutinda ng'ombe ukanuia ummatu Muhammad mzima ungie haina shida ukatazwa kushirikisha watu kwenye nia waweza kuwashirikisha watu wote wa umma mzima ama kwenye kununua umhia la ni lazima watu saba watu saba peke yake ndio washirikiane kwenye ng'ombe hii ndio sheria ilivyo ama kutinda kwa kuwashirikisha kwa nia mimi naweza kuchinja mbuzi wangu nikasema Allahumma hadha li wali ummati Muhammad wote nimewafanyia udhiya haina shida kama mtume alivyofanya alipotinda wale kondoo wake akasema Allahumma hadha li wali ummati eh, wali ahli baiti wa mimman lam yudhhi min ummati na umma wangu wote ambao hakuchinja la haraj waweza kushirikisha wenzako wote kwa nia ama kununua udhiya la haifai zaidi ya watu saba watu saba washirikiane kwenye ngamia watu saba washirikiane kwenye ng'ombe ikiwa kila mmoja نكتيند كيفيك طيب نكتفي بهذا القدر تقوم أكو هابا بعض هذه الفوائد كواليو إن شاء الله تعالى لابدأ كما كنا سؤالا مو جميل إن شاء الله تسكيلس